Yarı yarı Dede dede yüz aydı Merhaba sevgili türkü dostları. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı yeni bir Türkülere Can Verenler programıyla da sizlerle birlikteyiz. Dinlediğiniz bu programı sizler için Gülistan Fırat hazırladı. Ses kayıt ve montajda Murat Özgür Batu ve spikeriniz ben Tuğba Bezirgen. Güzel bir gün diliyoruz.